astelena dugu eta astelenero bezala asteburuko kirol emaitzak emantageo analisi egeko ordua da eta gurian da Jose Miel López. Kaixo guardian, Jose Miel. Kaixo bitari, guardian. Ba, ondo, ondo. Egia zan, jo, barru noteko moku edo, eh? Eguro, dago, ibitia eta eh? kaskabarra eta... Erki, eh? azte buru ondo? Bai, ono. Ba, no, <laughs> Bueno, e, guria kirola da eta bai. hasiko gea, aste den ero Bai, bai. Bueno, eh ores corregidolak, bueno, azkeneko porrota etxea izan duta gero, ira zintu partida. Eta giazan oso ez egite oso garrantzitsua bat eta hiru trintxerpen. Kanpo giazan futbol zela itsaila da. Mhm. Hor mm -hmm. beti eta neko giro zotzen da eta bueno, e, eh, giazan e, eh, utzi ta Eta gero bigarren zatian, e, eh, nez ja aurretik jarri zen, ziren, gari argoten e, mutilek, mm utxeta bat, gero handikan izan zeitzua ja berrik eta pateta bat, eta gero ja peralti bat, oian zuerren alde, bi, eta gero ja azkenian pateta iru. Hor nik uste dut ondu irabazitako partia izan duzela, mhm. eta hor goian kokatzeko, e, urte guztiak hor goi goian dozte, bai. lehi eta, bueno, nik uste dut berezitako garaipena, eta, eta bueno, importantia, oan eber, urrungaztian etxian e, duten, Baina dinamika honi, mhm. aziria ah, berriz, eh? Esango mm. dugu, mm? datorren aste uran, hartuko dutela bai. etxian. Hoi da, arzorek yeah. irutari eta, eki dela ere, barzorlako partenala, barzorne usteko, eh? Hor mhm. eh? bai, dudik, partidu goiek dinian jende kustilla otra baida, eh? Hoi da. Hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, orka. hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Unai Arbelaitz, Peñata Paolaza, Jorana Mandoz, Eneu mm -hmm. Fernandez, Unai Lazarte, Arizo Jarbide, Eneko Ismarkos eta Josu Iribarren. Jo aldaketak, Imanol Jarza, Pilar Esponda, eh, Ander Garbendia eta Xabir La Pazaran. Golak, Arizo Jarbide, denbo asko gaina minea zuta egon duta, lesiotik anatera da, eta beto, gola, eh? eh bere autoestimako eta bere e, indarreko. Segurtasun noi lortzen bai, dut Importantean, Eñau Fernandezek eta gero, e, eh, irugarna, Ander e, Garbendiak, ez? Eta mm -hmm. hartuko dugu, Oida. lider Hernani, oita meretzi punturekin, bigarren raro union, oita meretzi punturekin ere, irugarna lexa eta oita meiru puntu, eta laugarren oiartzun, oita amabi. Eh? Oida, bueno, puntu bakarreko ondo. aldiakin, hor koiko postutatikan. Bai, bai, zazpi puntura daka, lehenengoa eta bigarrena, baina, bueno, oandikan, eh, gerrin zuri guztia gelditzen da, eta yeah. Bai. asko, asko, asko dago. Eta jesira postuan, azken eurola amairi punturekin, gero ostadar, azken aurrera, amazei, mm -hmm. eta punturekin. Hoi da. E, bueno, e, neskak. Bai, hoi da, e, neskak, e, bueno, e, berdinketa, e, berdinketa. E, eta bi, zain azioen orka, zain azioen orka, zain bigarren dihoala, zakapenean, uh -huh. eta aso kozotako puntua, baina nik uste dut, e, bueno, e, ikurrontea dela, ez atik, anez du gaztu azte igande liderren kontra jokazuta baina orkaren eta irabazi ezkio, nik uste dut pausa ondo jemango lutekela, eh, goruntze begiratzeko. E, eta, bueno, e, e, partidu zen ez galtzea, eta, bueno, urrengoa, irabazte importantia, nire orka, gora, gora, gora, Eza bezala, beste berriketa bat, asko dira, baina nik usut berriketa hau desberdina dela. Mm beste berriketak izan duia horre eh, beko taldearen aurka eta ezinien, ez? Baina nik usut zainazioen aurka berriketa bat, e, bueno, ondo ondo dagoela, ez? Eta, bueno, amerikako amango ditut, atezin Nota. bezala hainitze, gero, hane nerea, leire, amaia bazkez, erika, marina, naia, titai, alazne eta esti. Aldaketak, amaia arteaga, araiz, Jone Brinaz eta e, Jone Olazagazki. Golak Nerea eta Titai. Urrengo mhm. partidu esan bezala, Aiorgaren aurka, e, igandian, goizeko amarretan. Zekapena, eh. e... lider, bai zen? Añorgan kontra jokatze horrek izango bolako kutsu historiko bai, zaitako bat, ez? Unduia, unduia, unduia, egia zan geho horuz kostikano Romania oiartzu no beto onduta gania, ez da -hmm. eta beti bai. hortzen triofak, eta komo bineo, Añorga ez tegita usten, ez tegita aldea datu dun, edo zer, baina baina oso sendua daka, e, lider dikoazte. Eta zu bezala, zan bezala, abe garaiko, eh, laroi, laroi garrena markadako onen azien, aniorka eta oiartzun. Yeah. Zitulo bai, liga, erregine kopa, eta, eta bai, bai, beti dakalako kutsu, kutsu ona, eh? Orduan, ez ekapena, aniorka, oizu punturekin, zein azio bigarren ogeita malo punturekin, eta zein garren oiartzun, ogeita zazi punturekin, hori da. Bueno, e, zea beste maitzak... E, eh, Beste taldeak, bai. Eh? Bale, regionalak, igora fase erranik iru oiartunek utx, betzi garran oiartuarrak, horrezko juvenilak oiartunek iru oinorgan bat, amalaugarren oiartuarrak, e, adireto futbola gipuzako mailan, e, lehenengo mailan, e, oiartunek bi orbel tabarnak bat, bigarren, gipuzako bigarren mailan, Power Rangers iru gure txokoak bat, ma bigarren, eta hirugarren mailan, e, baobak betzi, usturre iru, mhm. e, lider dihoazte oiartuarrak. da. Bueno, ba, hortxe hoi hartzun giro elkarteko emaitzak eman ditugu, eta aurrea jarraituko dugu, e, zerekin jarraituko? Nezka jarraituko txugu, uh -huh. superliga, lehenengo, lehenengo mailan, eh, lehenengo mailan, e, atletik sendo, sendo dihua, eh, lider dihua, berroita lau punturekin, e, bigarren atletiko de Madrid, eta irugarren Barcelona. Rala, ira zintzun etxia, o, barta, kartu, rala, ira kampuan, obete bai. zanta, olibien zan aurka, utxeta bat, ama irugarren, eta azkenak, beti bizela, zabezak edo, laguna, laguna Eh? Bai, gaina ez dute e, garaipenik lortzen, ez dute golik sartzen, eh, orduan. Baina, ja... indik minio, bai. ez dute, ez dute, ez dute, ez dute, Bueno, bigarren behar maiatuko dugu, ben, mhm. e, eh, alabez e, eh, berrin dutzu ditxian, bai. barak orka, baina, egi barrerola etxien galduzun, oso egizan oso porrota mingarria, zetik dinamika oso honi nintzosten. Bai, egizan, bai eta Zaragozan e, eh, galdu, e, eh, Zaragozan aurka galdu indu, baina ez du bera Ibarrek e, eh, indura kopan, eta uh -huh. Malagan aurka kanperatu izan duzen, baina bai. ez egit itxura hona manez, eh? Bai, eta... egia esan emaitzak eta jokatutako partidak ez omen zuten, zer ikusi izan? Ez, ez, ez, egia esan pena bat, pena bat, eta pena bat ere esan duguna, atzo, atzo galtza etxian, ez? Eta, bueno, alabez lider berroita punturekin, bigarren egi berroita da punturekin, atzo beti behirugarren, lagarren amorri bita, posaren rar union. Rala be, e, eh, osan ze, ama bigarren, mm -hmm. postuan, horre riparean, eta e, izarra posasuna e, eh, beko Mm -hmm. Bueno, eta bigarren mailan lehen hiru postuetan zein ditugu? Dai, elts, e, berroita betzi punturekin, oso zendo, e, zuta usteen, e, zutu zendu dela rekorre edo historikua, mm -hmm puntu gehiago lortu duna lehendabiziko lehendabiziko bigarren bigarren mailan, eh? Bigarren mailan. Ah. De, den bezala Barcelona lehenengo mailan, bai. eh, zut, eh, berreita ezti puntu ja, historiko dela, bigarren Girona oito bezazi punturekin, irugarren Almeria, ere, bueno, Girona, Almeria eta Alcorcon, oito bezazi punturekin, zeleia estua dagoen, eh, bigarren bai, punturako. Bai, bai, bai. Barcelona be, oito bezazi punturekin, zegarren Las Palmas, oito mairu, eta eh, Villarreal. lanakin bilarrean, eta zanbarakau gaina entrenatzailea, kalderatu izan du kanporatu gara. Ah, bai. Claro, ben, e, zehazen ustez, ba, hariko arraxi da, zik, ez, joko ziela, nengo maiera, hor uh -huh. ziela, baina hazi ondo baina... Emaitzak ez. Emaitzak ez, eta zazpigarren, eta, eta, hoxe, neko, neko, neko ez. E, Jetsira postuen, azkene harkulez, ez dira bazi, atzo, e, razin, gaizkizkazan emezortzi punturekin goita bat garren lekuan, gainea jokatzen ari da, azkeneko amaz bilutuak edo partio bakoitzean, mhm. eta bueno, ea, pixka-mixka zartzen den dinamika, taldean dinamika, eta eta goruz dikoazten, mirande ez abiz mugikan taldeare ogei garren, eta huezka hemen garren. Mhm. Eta gero ja urrengoa ja xerez hori puntura, orduan ez, du, ez dutu berra dago, eh? Bigarren zati itzuli guzti egazen da, baina Bai, guaindikan, bueno, astero ematen ditugu ez ailkapenak, eta, bueno, bai, bai. bigarren itzuli egiatzen da. Ja. E, gauza kaldatzeko lan asko inbehar izaten da, baina, bueno, e, mm. aldatu litzezkela. Bai, minolin, bailen e, eh, astia hobeto, eh, kide oh, atzereko partidotan, hor gaur raro batzuk dira, zuten ere, emaitzak mhm. ere neko harri garriak, orduan... Ezin dela, azkeneko momentu bai. gautzi alegia. Hoi da, zinutzi, zinutzi, hoi da. Bueno, eh, Jose Miguel, talenengo mailara pasako bea, bai. realak bat, deportibok bat. Realak bat, deportibok bat, eta, bueno, pena bat, ez, irabazteko partidu izan duzen, eh, bat gutxi jokin, ia bigarren zatik guztian, e, deportiboko jokalariek, realak izan duzitun aukera, baina oso oso garbilikan ez, ez, eta pena bat, zetik, aukera ikara izan duzun, hendik goru, edik guztut, hogeita zei punturekin betzigarren ondo dagola, ez dibutu filmatuko genula, mhm, ligaztekoan, mm bai. eh, filmatuko genula, baina zazio bat, zazio bat, Gixiago posible zela inez, gixiago eta apakizu azkeneko azte bitan mont, montuani erdo mendizale neko, bueno, neko gauzak zaten izun, ondo izin bai. zela eta zer zen, baina atzore, atzore mirari... Bai, a ber, nik enun partidu ikusi entzun nun, eta bueno, pardo kenduzun, eta txori kastro sartuzun. Bai, bueno, nik txorika zo zartien nago, bueno, ondo do zartzea, ez? Mhm. Baina, kert, pardo kendu bat emazun, zurutu zartu bertzun, zurutu zartu bertzun, zertik, mhm. zuru -hmm. gaina beste joko bat ezberdin ematen dio, ba. eta nik iztik izan hatu ziren atzo, irugarren aldaketa inga behu, partidua. Eta gio, baina jendia zarratu zen, zertik, etxian bat gehiogin jokatzea bai ibaza, mm -hmm. jokatu bertzu bi aurrela jakin. Agirre txeken du, eta ifran zartu, jokatza bi aurrela jakin, ez? Eta mhm. goz zuru, e, eh, azkenian, eta nik zuzun, azte hor beste aldaketa bat. Hor du, aldaketa bat e, ingabe, bat guzke jokin, eta jo, ez di, ez di, bo, batzutan, e, txekatzen zaio, ez zure irakurtzen partiduak, e, eh, eskotan ez, mhm. zein berdun. Eta atzo izan duzen ere, proba bat, proba bat, beme ito ondu jarakazki begauzaki, baina ba, akatsa denin ere akatsa ni, berda, eta ez du, ez du, irakurtzen bezala, eta e, horako giru batzo, kampuaneko e, bitxua, nire, neka, neka, eta dezago, eh, bueno, me sede batikia da, eh? adri ez, al, ez aldaketa batek itxia gehiago, ez, posible zure nien. Horro, uh -huh. nikuzo, Eta gero, eh, bueno, jendiak ebai, eh, esatentzun, aurrelari goleatzaile bat behar du larrealak, bai. golak ez dira iristen aurrelarien aldetik. Bai, bai, oidea behik, ezkerik, jarri, zirre, txestago, bemodu formo duen nien, eta ifran ere ez, eh, gol gutxi zatu dituzte, baina, bueno, golak ere, bai, aurrelari zatu dituzte, bineo, nikuzo, erritikaren gora, errada dira mi tontilla do cala, eh? Teo sigue por su del gola, eh? Orduna gilean, bai, bai, eh, gola falta na baitz da, eh? Baina este que se sabe usted, vi esas que dirán, cierto, dugu bizkat, eh? Dugu esta analisia, eh, el nexico satiki, satikuado, el itzurikua, y esan eh, oro corria hondo, eh? Oita si punto vez cigarre por su hondo, baina eh, gendia que sale a la cate, posible se la gixo, indican un tal diakin. Bai. Gilleako egitzeko modua zentrona horiak honek batzutan ez dula, ez dula, eta bezala. Eta geho ez da gertatzen e, Europa ingertu ikusten dela eta Bore. eta iesi bezala dijuela guainekan bigarren e, itzulia geratzen da eta hori argi dago. Bai, bai. bueno, adibidez, Raio guain dela bi jardunaldi Realan atzetik antzeon bai, bai. eta guain Europako postu hietan do. Bai. Bai, hemen aldatu lizke gauza, eh? Uh mhm. -huh. Eta ez du gastu bergaina 8 garrena posible zula sartu eh, Europa League. 7 mhm. garrena Malaga eh, don bezala espadute onartzen, 7 garrena sartuko da. Eta ia seguru 8 garrena bai kasuetan zetikan. Normalena da eh, kopako finala jokatzea porgoian dozen taldeak. Uh bai. ordu beste posto bagello, ordu sortzi garen arep, zatu Ordu hemen purrukatu berra dago azken momentu artez. Zandu kopa gatean, kopako partitak izango dira, final sortzi denak ere, ja, este, e, bueno, final ordena bakatu, eh, azte horretan izango dira, eh? Eta favoritu dira, pues beti purak goian dozterak, ordu ne, ukera mundu dira dozterak zartzeko, ez? Eta hola, hola, ingo dugu azkenin balantzea, baina positiboa dela balantzea, baina regusto horrekin ez, ondik posible dela, gaztea da talde harrala, gila zen gaztoso mm -hmm, aporte janetako bai, porrezi talde horre jarraitzen dalema du, mendik urte pare bat iru, e, esperientzia ekintak ilo emango du ez, mm -hmm. orduan, bai, nik uste, e, bai korre moteko mogutola ez. Bueno, eta bigarren itzulia azteko, Bartzelona, noetan, larun batian. Bai da, larun batian, arrezuleko zeitan, mm -hmm. baki guztaila dela, partidua, gasenatu Barcelonak, eh, nengo zati guztian, nengo itzulia guztian, mirari, bai, partido bat berdin dut, beste ere girazi. Mhm. Ikara garrila da, ikara garrila da. E, eh, orduan, eh, bio, bueno, jokatu inberda partidua, eta, bueno, horretik daka meritu arrekorrak dakena, eh, historikua errelak, e, onarte, hogeita mabi garren, hogeita partido, liga marruan, uste batian, galdu mhm. gabe ez? Eh, denbora aldien. malla, bada maila, Barcelonako beretzi lingurtia iaz ez du lortu eta espadu lortzen eh, Barcelonak eh, ralan hoy benpeatzea izango litza ikaragarri jarro eh? eh? Mm, bai, bai. I uste badu zeiten, ordu, bueno, zaila partidua, baina jokatu berra dago, normalian galtzea da, partidu hoy. ez da, bueno, jokatu pixka bat, eta gure ligaziko da berriz urrengo urrengo astean bigon, ez? da, e, galdetuko jegu ber nola. Ora, ordu, ordu. Bai, bai, bai. Baina bezatuko dira gaine hiru eta gozaleak eta bueno, bai. e, eh, politia donostiko bezpera da, eta, bueno, alako faktore batzuk hartuko dira. Eh? Bueno, eh, askar, askar, eh, aztertuko bai. osasunak berdin duintzun, Real Madridien bai, aurka. Bai, eta irazteko partidu ezun, eh? Madridek mm zure zerrein, gaine Cristiano Ronaldo ez jokatu, eta pena bat, pena bat, irazteko ezke, osasunak, punto batekin ja oso gutxi dauka, eh? Hemendik aurra ere iruñak, inberdu, zetik, imaginatu lehenengo itzulia, eh, amagoz puntu, horrek ez du, inberdu, bigarren itzulia, txapelduna, txapin, txampionzeko zeak, numeruk, inberitxu, eh? Mm -hmm. Zalazio berrogeita bi puntun. Bai. Bitu zema puntu, emberi zuen, eh? Zena partidio bat ziberi zuen. Uh mhm. -huh. Pues, a ver, e, eh, illa mar partido. Bai. Be, betzi gutxinez. Eta nizu gitzuri endeaz ditu, iru. Mhm. Hortik uh -huh. kontuk. Oida, berdinketak orduan ez diola balio eh, osasunai. Hombre, maralien kontra hona berdinketa. Bai, Baina, nementik bai, bai. aurrea, aurrengo aztean berriz behitu ze partidua den, osasuna deportibo. Uh mhm. ah, -huh. A, bi azkena dikustenak, ama bost puntu osasunak, deportibok ama zei. Hor galtzen dunak, psikologiko kimentatu zirkutsu da, ditxiko da, eh? Eta ikusiko du, eber, zatorren igandian da partidua, ma eta ea. Eta gero buru izia zati da atletik, oso behar. Mhm, atletik ba, bat, raiok bi. Haukene izan dut, jun partidu are eh, buelta mateko, nugutxe eta bikin, akatxe asko atzean, giro kaskarra ben artian, entrona horiakin, jokalariak, naztu da, naztu da dena. Bai, jokalariak, zaliak egustua ez, eta bueno, Dena, Kasoa, ez du renovatu no hartu nahi, munien ere, zaten ez dela desaparezido, ez du izti, e, interna horiak nire amori intzunetan eko prustaka amorri egitek eta komplikatuko zaila zuntua, eh? ez hola ez jarretzen bat emaduta puntuatu gabe edo gehitu gabe puntuak e, zea, aurro xamar, azken hiru partiu galdu bai. beti, beti zen aurka dauka, urrego ikantean, hau akar telebista bozetu gainea, eta gainea, eta gure itxean da katetiko da marri, ordu, Manaiko... Ba, ordu bera espadia konpontzen eta ja. giru apiskala bazaitzen, eta zaleak ere urduri dozte. Oso, eh, nahiz hogarren postuan, neho, nogeita bat puntukin. Bai, bueno. minio, dinamika da, eh, eh. Bai, eta bai, bai. do, guz puntua daka, jesiera ez da beste eta regunin erraioko postu zale zozten, eta gehiago animatzen zuten erraiokuk, eh, atletik baino. Ordu, mm -hmm. ere, ez dena da, ondo dikurin taldea, bai, bai. manchester, bai. eta ordu animatzen, baina aurten e, eh, moskatu dozte gezaleak, ez dut animatzen, eta, en fin, e, nik ez dut aurten ez dela esemplurena, e, eh, zaleak amaten egina, e, zara Zaten da, erraleko zalea, baina, e, a ber, e, ondo dikusti, ondo, bineo gaizki dikusti, horreko izi berda zalean apoiua eta laguntza, Bai, bai. Eta aurten oso, oso, oso irudik askarra, eta ez dut ez animatzen, eta ben hartien ere zaleak, dute, bai, bai, animatu, animatu, rigurtia, baina urten. Horre, dinamika aldatzen duten eta eta aurra joaten dien. Mm. Bueno, ba, eh, onain utziko dugu futbola... Bai, nik oazatu dugu futbola, bai. eta Bai, bai. jarraituko dugu, eh, binakako txapelketako bai, laugarren... bai, laugarren jardun jokatu da asteburuan. buruan. Emaitzak, bai, bai. bera saluzea albizu kamar, irujo zabaletak titin merinoko geitabi, zabaleta zubietak hogei, olaizola bigarrena zabalako hogeita bat, xala barriolak, hogeita gaur jokatuko da, e, bengoetxea beroiz, arretxe beginon arteko partidua tolosan, eta ikusko dugu, bueno, e, jardunaldian nola gehatuko den. E, nik atzoko partiduan bukaera ikusi nun. Uh -huh. e, nik bai, bukaera ikusi nun egitezen, eta ikusgarria, eh? Bai, e, emozionantia, eh? azkenean hogeita bat, hogeita bi, egia esan, e, barriolak akats batzuk intzitun, etzen mhm. partidon sartzeak kostatu zita joan, abeli, baina, bueno, geho xalak. E, bai, oso doa eh, xala, abile. Oso eh? aspaldiko partidik eh? aintzun. Bai, bai, bai. Eta, bueno, Aimar beti zela ongi, Zabalagre, bueno, pelota batzuk galdu mm -hmm. buka baina, bukaera behintzat, oso oso polita. Horri zagozen, dantza tantu bat, bost bilutukua, eh? hori tamana intzutena. Uh mhm, oh -huh, Etzen, bukatzea, eta, bai, bai, bai, egizan, e, eh, jende guztia gaina zutikan, eta partidu batzu iberdia, eh, jendia berriz egantzatzeko, eta... Eta gila zan ikusgarri da, eh? Eta, bueno, jendeare ondo erantzuten nahi da, frontoira bai, jute. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, azkenean, olako emaitzak ikusita, ba, ezagit, e, eh, bai. gustorago, ez? Jutentzea, bueno, berdindu da, partidu da, edo behintzat, aprobetxatu ezula sarreran diru hori. Bai, Nei sentsazio bai, bai. ematen hau askotan mintzat. Eske basotan ikusten igual hori tamita sortzi eta bai. hor bai. horren a ber, ez, biztea eta aztegi tontura gazten zailo ez, baina atzo edo lego, horren ondo ordaindua, ez? Eta gaurte partida neko ondo, ez? Eh, bueno, kikin oso beti bezala, bai. behin oita bita hori, bai, eh? Azte buru ondan indio gaina berroita lagurte, bai, Miel? da, berroita lagurte. Bueno, irazera zizian, gontan zuieta, baina zirin buelta man, oita bita hori, eh? Partido, egia zan, badiudi zitin tamerino azidila, eh? Bere, Bai, e, pixkanaka, kostatu zaie, eh? pixka bai. sartziar, ozea, baina, bueno, aurro gazte urune irabazin zuten, eh? baina mm. kostata. Eta e, sailkapen nagusian, iru jozabaleta da, bikotia da lider, iru puntukin, mm. bigarren xala barriola, eta irugarren bengoetxea, -hmm. e, Beroiz, esan berra da, oi, oinatzek eta Oida. Mikel Beroizek gaur jokatuko utela, partidu bat gutxi jokin daudela iruaren Oida. postu hortan. Eta zer bat maute, beharko dira lehenengo postuan, eta buru ez ezen zuten adia, Paula Zaluzeta albizu, ez, izin, nien, goita mm -hmm. itxurak askarra, eta lana izan bat juzte, eh? Eh? Bai, eh, bueno, garrantzitsua hemen irabaztea da, eta irabazten bai. ez duna galik eta punt, eh, tanto gehien aitia, bai. ez, baina alare, bai. bai. da balio duna aurretik. Oida, oida. Bueno, Ramontean zer dugu, Mireli? Ba, asteburuan ohiko partida iz, partidak izan du dia, lau partidu izan du dia, baina bueno, bi estelarretako emaitzak emango txugu. Bai. Urriza eta joneko geita mairu juaristi samielek berrogei, e, uh bigarren partiduan, eta hirugarren partiduan, e, eh, zeberio bigarren azubizarretak, ogeita mar, urtasun barren etxeak, e, eh, berrogei. Uhum. emaitzak, pentsatzetz laizter e, eh, aurkeztuko dutela e, eh, sagarduan txapelketa, edo bueno, gara jontan e, eh, izaten da, eta bueno, horre minakako beste torneo bat izango dugu, komentatzeko, eta luze, e, luze itzeiteko horren nire duan. Oida, itzeko dugula, luze eta zabal. Uhum. Erkiba, bora, ba, urra fungo erdun? Bai, saskibalo jarraituko dugu? Bai, Euroligan, kaja laboral baskonia, irutik iru, eh? Mm -hmm. Zire izan bertzen, eh? Ongo dena txian, bezitaz, Turkien orka, Turkura orka neko arraxe, gila zan, ez zun, izan dadri jo, zea, baina, bueno, ez abertzela, ez irutik aniru, dinamika oso honean, eta, eh, horrela jarritu, eta geho, bueno, eh, zer dugu, aur, debola dionetako historiku, ez? Eh? taldeak, bai. euskal taldeak, yeah. irabazintu, eta lagunarok eh, gara garaipena beharrezkoa, Valentzian orka, gaina ez, adri jo, oso zaila, mhm eta eta irabazi usue bilbok ere irabazi egintzun grankaren orka eta kasalabar baskoniak larri-larri baina marrezan ere irabazi mm eta bigarren puestu doztela e, baskonia oh, eh? yeah. e, bai, bota Eusue Bilbaok pozaren eta Laurero berriz azken horrenak, Eta bueno, ba, pixka-miskan eh, goru dihoazten kipuzkoarrak mhm. ere. Eh? hoi da, ze e, bueno, iru garaipen bakarrikan lortuak juzte, eta, bueno, a ber, mm -hmm. e, ez dakit, bada, hor jokalarin bat alde egin duna, ez? O, bai, bai, bai, bai, ez dela ondo adatartu, eta niko zer oso guztua, eta, bueno, hola, hola gutara guetua aldeikia, eh? Mm -hmm. Zatik, ez badu gehitu berre edo ez, eh, laundu ber, pues obeto, obeto, eta beste afiatu dute, ta bueno, ea, dinamikan sartzen dira, eh? Bueno, geho ben Dakar, eh, zan genuen, bai. eleku azian ere, Dakar 2008an, kotxe eta lider dihu Estefane Peten Hansel, frontesa, mm -hmm. Carlos Sainz ezan e, eh, eh, motorra apurtu eta utzi bezan duzula proba, eta motoretan beste frontez bat, e, Davis e, Kasto, eh? Uh -huh. Eta gero esan ere, bueno, ustero esaten dira, zoritxarrez istripuak eta hiltzen dienak ere eta motori, motor gidari bat hiltela, eh, uh proban zabilena eh, Tomas Burgin, ia zer hiltzen beste bat, eta bueno, gorra da bakigo ez, gorra bai. dela proba hoi eta beti zaten dira istripuak eta zoritxarrez, bestu katu zailoan honi ez, hori da Eta gero, elgoi bako krosa, esan berko dugu, bai. eh, mitikoa, iruita amarro, iruita amarro, amarro bai. Bai, iruita amarrez. Gizonetan kenia tarbat, irabazle, uh -huh. eh, konsensuz, eh, kip, kip, noa, kipruto, Emen eh, ez zute itxunek, eh? Zuz eh? Bai. Uf, gaztia da, eh? Oidak. E, eh, nola santu izena mentxeagatek? e, kipruto. bai. kipruto, eh? Bai, oida. Kipruto. Bai, ez da, kurizu, izena. Eman jubetan berri, etio pier bat, eh? E, burka. Oida. Eta hori, eta gozante nizean gaur hasi dela, hasiko dela, e, torneo master handi bat, lehenengo ba, australiakoa. Ah, bai. Gaur, ez da, gazeta jateriz ere, da, betiko favorituak, bizonetan eh, joko federer, Hai. nadal ez du parte hartuko bendikan ere eta erfatu, eta makumetan beriz eh, azarenka, zarapo ba, eta Serena Williams. Mm -hmm. Ikztako da, zikusi eta bi aztioetan, eta eh, ondoten atorne master ondo joiek, eh? Nien, naizela, e, tenisan oso oso zale... Nahi, nik uste guztu, bai. ez dola partiduak, bai, bat ez ere, bola partidu hona dinik, eta, bai, luzea joten dira ez, gainera torre hundi joitan hundik luzea, zetik an, ah, iruzet irazi burtez, onenak ez bai. duek, eh, luzea, baina bueno, bai, ikusteko ere badago raukera. Gio, txilindura izan ezan bai. izo kroza, Espainiako txapaketa jokatu zela zo, Asturia zen. Mhm, eta iru euskaldun podiumean. Ba, oire rekorda da, eh, Bai. Ode, ikar, ja, ez, eh, irabazlea Aitor Hernández, bigarrenako izburguiti, eta iruaren eh, Javier Ruiz de Larrinaga. Eta, egizan, irutik iru, eh? Ez da, mhm. egizan, mm ez da, ez dut asko botzen, ez zikorko za, degara dian, gehiago, zon ikusten zena mhm. eta botzen zutena, baina, bueno, eh? Bueno, behintzatu lako albiste honak iristen zaizkigu, bai. eta bai. oh, jarraitzen duten lanian, eta guk emango dugu horren berri. Eta gero mirari espaliko itzulian, auk ez perizatu zera bai, zioten, eh? Jo, eta, da izu zemat e, eh, itzuli bukatzen dian mendilean? Ez dakit, ez dakit. Amaika. Amaika mendilean. Ikar, mhm. ja, zogorra, eh? Zogorra. Jo, jo nahi txugur, ez da egitekoak olakiri jotzia mendileak, ez? eta ez, Ez ka, ez ka, ez ka patu izieta, zilebitik bai. egin izietik egin, ez ka, eta adarola bukatu baruten ez? Baina, bueno, espektakulu, arbena eta espektakulu eta, nio? Bueno, neurri hartu berko zaio espektakulu aire. Ba, izatean, gero, gero, orko jaurri egin duenak ere, pues, tentazio, eskotan ikua, ez? -hmm. desio itzeko eta, eta bueno, ikusko dugu. Bueno, ikusko dugu, oi, abuztu irailaldian bai. e, izaten da. Bai, bai. Ez bai, dakit bai. zerbait egeo bazu... Bai, eskuba noia munduko txapaketa zidela. Mm bai. E, eh, e, eh, amaikitika nogoita izango da, favoritua dia Frantzia, Dinamarka, Kroazia eta Espainia, bai. eta Espainian ere badugula Euskaldun bat, irunen, mm. irunekoa, irunen agira galde, bai. iazko. E, e, izanatu dute zelengo azkian, e, iazko munduko irugarren honena. Ara. Osea, que badu meritu, eh? Bai, bai. Julenek, bai. Eta, bueno, eh, datu gama gotxu askia batzen dugula, eta demora aldean bai, gomenez. Yeah. Tina Maze, esloveniakoa, super giganteko irabazlea, e, Austrian, mm. lider dijoala, eta gero eslalona berriz, eh, Marcel Hischer, irabazizula, eta lider dijoala ere, eta gero paralimpikoetan, donostiar bat, eh, dijoa zekapenean lehena, lehena, Johnson Takana, eh? Mm -hmm. Kristo meritu dakonek ere, eta lider dihula. Eta parte ez, eta gehiago, zugezik ibak ez gehiago. Bueno, Nik eh, aipatu nahi nuke, igandian Inasio Perurenak irugarren alegin egin godula, irureun kiloko arreia jasotzeko. e, ez dakit guatzen zean asteasun alegin bai. zela, eta mm -hmm. arreia hautsi zitzaion. E, bai ero egin eta hautsi intzen harria. Oain dela gutxi berriz lehitzan bertan saiatu zen, eta etzun lortu, eta bueno, igande honetan ingo du, irureun kilokoa e, altxatzeko <clears throat> aleina, ama biterritan, ama zabal pilotalekoan izango da, eta bueno, haber, sortia eh, dakan. Habe bat, denon dugutzen zailon, eta eh, posibile duen da altxatu. Eta, eh? oi da, oi da, E, bueno, esango dugu, bukatzen jungo gara, bai. gaurko bai. saioanen errepikapena iluntzeko sortzit erditan. Jarriko dugula, interneten etxintxilik jongo dela denan eskuragarri eusen jortzen, eusen momentutan entzuteko, eta aste azkenean, kirolez blai. Bai, bai, bueno, futbola hartuko dugu, e, lehenengo itzulia ingo dugu, balantze bat, uh -huh. e, oiazko bai. beaz, beaz apolaz izago da gurean, atzela ja, bendo, jartzuarra, eta gero hiru raleko jokalari izango ditugu ere, Imanol Agirre Txer, raleko horrela ja, usubildarra, bildarra, mm -hmm. Jarra Mendi, raleko ardilaria mutiko arra, eta e, David Zutuza, raleko ardilaria, abertzeko razetik guten, eta zehatuko gea, hola pixka zailo desberdi egiten betiko topikoak eta, eh? Mutzileka batea, inbezko bai. betiko, betiko topikoak ere, ez? <laughs> Bai, bai. Eta, bueno, zailo, zango dugu entzuleari, zailo desberdi ingo dugula, ala ingo dugula, eh? Hoi da, e, bueno, ordu batak tala orduen bai. terditan astenean normalian, segununa berando isi hasiko gea, ja, abisatako goentzulei. Ba, bai, Entrenamentua diela, eta gero, bain dutxa dela, eta gero, ten zaretoa dela, eta potentzia tu beko dugu eriki pixka bat, eta, bueno, eh? <laughs> e, a ber, erritan jarri dugu ordua, minio ez zuzango dia pixka egizio, gori bueno, bueno, eh, eotekogendia e, e, zai, eta aziko, eh? Baina, Beste modu bat, ez? E, Elkarrezketa ikeku bat, ez? Oida, desberdina, eh, desberdina izango da. Oso, desberdina. Oso zailo desberdina. Oso desberdina, hor zailo bat, berezi izango dut bata, ez? Oida. Ba, eskerrik asko beste bene eh, Jose López, gaur gurean izateatekan. Eh, eh, eh? Eta, eh, eh, eh, eh, eh,